Njemu se zahvaljujemo, od njega pomoć i uputu molimo. Onoga koga on, Azze ođel, uputi na pravi put, nikoga ne može u zabludu odvesti. A onoga koga on, te barek ratala, pravedno ostavi u zabludi, nikomu na pravi put ne može ukazati svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha te barek ve taala i da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posljednji Allahov poslanik i pečat svih poslanika poslat sa istinom jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj ko njega slijedi na pravom je putu, a onaj ko glavu okrene od upute Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, to je učinio na svoju štetu i Allahu te bareke ve taala s time nimalo neće nauditi. Neka Allahov selam i salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu čestnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove sljedbenike do sudnjeg dana. Molim Allaha te barake wa ta'ala da nam pokloni od sebe iskrenosti u riječima i dijelima i da onome što ćemo večeras progovoriti bude hajra za nas u životu na ovom svijetu i udjela u nagradi u životu na budućem svijetu. Cijenjena moje braći i poštovane sestre, večera su za Allahu Đelešanhu pomoć, njegovu podršku i dozvolu. Družit ćemo se sa ajetima Allaha Tebara Kvetale i sura El Buruđu. kako bismo uzeli pouku koja nam je u svakom danu našeg života potrebna ne iz razloga što mi ne znamo za određene događaje što nismo čuli za određene vijesti već iz razloga što su iskušenja velika i jaka i od njihove snage i pritiska na insana, čovjek jako često zaboravi čak i ono što je jako dobro znao i poznavao. Pa smetne sa uma mnoge primjeri za Allahove Đelešanuhu knjige koji nisu došli osim da bi bili poukom i ibretom i putokazom onima koji žele da slijede stope i poslanike vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. a pogotovo iz ovog događaja koji se opisuje u ovoj suri potrebno je uzeti ibret u današnje vremenu u kome smo svjedocima da se mnogi muslimani širom svijeta radi njihova dina, radi njihove vjere stavljaju na slična iskušenja kao što su bili dovedeni u iskušenje upravo ljudi ili narod o kome Allah Đelešan u ovim kuranskim ajetima govori. Kaže Allah tebareke ve taala بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج تكمي نبأ واليوم الموعود إذا نبش أدريجنوك وشاهد ومشهود إسفيدوك إبوسفيدوچنوك قتل أصحاب الأخدود proklet prokleti bili vlasnici rovova. En nari dati l'vakud i vlasnici vatre s gorivom id hum alejha ku'ud kad su oko nje sjedili wa hum ala ma jef'aluna bil mu'minina šuhud i bili svjedoci onoga što su vjernicima radili وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ A svetili su im se samo zato što su u Allaha silnog i hvale dostojno vjerovali. Alladhi lahu mulku samawati wal ard. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Čija je vlast i na nebesima i na zemlji, a Allah je svemu svjedok. U ovim ajetima je Cijenjena moje braći i poštovane sestre, kazivanje o ashabul uhdud, oni su bili vjernici koji su iskušani u njihovoj vjeri. Oni su bili spaljeni u hendecima, rovovima, punim vatre sa svojim ženama i svojom djecom, a nisu im se svetili ni zbog čega drugog osim što su vjerovali u Allaha silnog i hvale dostojnog. I to je bilo veliko dunjalučko iskušenje ovim vjernicima. Njihov grijeh zbog kojeg su ih nevjernici poveli ka hendecima i jamama ispunjenim vatrom, da bi ih zatim u njoj bacili, nije bio ništa drugo osim taj što su vjerovali u Allaha dželevala, gospodara nebesa i zemlje. Sve dok nije došla žena, noseći svoje malo dijete, koje je još dojila, pa je zastala na ivici vatrene jame u kojoj je vatra plamtela, pa se pobojala, ali ne od vatre, već iz milosti prema svom malom djetetu. Pa je Allah te barek vatala dao da to malo djete progovori i da joj kaže Ja ummi, o moja majko, isbiri fe inneki alel haq. O moja majko, strpi se, ti si u istinu na istini. Pa se zatim slaba žena i malo dijete sretuše sa vatrom. U ovoj priči je velika pouka cijenjena moja braćo i poštovane sestre i veliki ibret onima koji pouku primaju. Imam Ahmed bilježi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao A takođe, ovu predaju bileži imami muslim, rahmehullahu ta'ala, na kraju svoga sahiha, a u nešto drugačijoj i kraćoj verziji, bileži takođe imam an-nesai da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekao, nekada davno prije vas živio je jedan vladar koji je imao svoga čarobnjaka, To jeste, vladar su svojoj vladavini pomagao sa čarobnjakom, jednim ili ili više njih, kao što nam je poznato iz događaja o faraonu, a to i danas mnogi nevjernici čine i sa takvim se ljudima, to jeste čarobnjacima, pomažu u svojoj vlasti kako bi narod pokorili što bolje i kako bi ga držali pod svojom šapom. Kada je čarobnjak ostario, rekao je ovom vladaru, ja sam ostario i smrt mi se približila, pa mi da jednog dječaka da ga poučim čarolijama. Tako mu je, kaže vladar, dao jednog dječaka da ga pouči čarolijama. To jeste kako bi, ako ovaj, ili kada ovaj umre, kako bi ovaj dječak ga mogao zamijeniti i dalje obavljati čarobnjaka kod vladara. Na putu između vladara i čarobnjaka živio je jedan monah, kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to jeste na putu, odakle je dječak od kuće išao ka ovom čarobnjaku, da ga podučava. Dječak je jednom prilikom, prolazeći pored monaha, navratio kod njega, pa mu se svidelo kako ovaj govori kad bi došao čarobnjaku kad bi došao čarobnjaku udario bi ga i pitao udarao bi ga i pitao bi ga gdje se zadržao jer bi zakasnio ostao bi slušajući monaha a kad bi se vratio svojima kod kuće i oni bi ga udarali i pitali gdje se zadržao. Dječak se na to, kaže, požalio ovom monahu, pa mu ovaj reče. Kada te bude htio, kada te bude htio udariti čarobnjak, reci da si se zadržao kod kuće, a kada te bude htio udariti udarati ovih kod kuće, reci da se zadržao kod čarobnjaka. Jednog dana dječak je naišao na jednu ogromnu i strašnu životinju koja se ispriječila pred svijet tako, to jeste na putu, tako da nisu mogli prolaziti, pa je ovaj dječak pomislio. E danas ću vidjeti da li je Allahu Đelešanuhu draži monah ili čarobnjak. Uzeo je kamen i rekao, Bože, ako ti je draži monah od čarobnjaka, usmrti ovu životinju i neka ljudi prolaze. Zatim je bacio kamen, pogodio životinju i ubio je. Pa je svijet počeo prolaziti. Kasnije je o svemu ovome ispričao monahu, pa mu je monah rekao, E moj sine, ti si bolji od mene i bit ćeš stavljen u iskušenje. Ako budeš stavljen na iskušenje, nemoj nikome govoriti za mene. Dječak je nakon toga liječio slijepce, gubavce i druge bolesnike i cjelivo ih. Vladar je, kaže, imao jednog bliskog prijatelja, sugovornika, neki kažu savjetnika, koji je, kaže, oslijepio. Čuvši za dječaka, on mu je došao sa bogatim darovima i rekao, izliječi me, tvoje je sve što ovdje vidiš. Dječak mu reče, ja ne liječim nikoga, nego uzvišeni Allah liječi. Ako u njega vjeruješ, ja ću Allaha zamoliti da te izliječi. Ovaj je čovjek povjerovao, pa je dječak zamolio Allaha Đelešanu i izliječio ga. Zatim je ovaj otišao kod vladara i ponovo sjeo u njegovo društvo, kao i ranije, pa ga je vladar upitao, hej ti, ko ti je vratio vid? On je odgovorio, moj gospodar, Na to je vlada rekao, je li ja? Ovaj odgovorio, ne, nego Allah, moj i tvoj gospodar. Vladar je zatim upitao, zar ti imaš drugog gospodara osim mene? Imam, moj i tvoj gospodar je Allah, rekao je ovaj što je bio oslijepio. Zatim ga je počeo vladar mučiti dok mu nije kazao za ovog dječaka koji je bio sebebom da mu se vid vrati i da on povjeruje u Allaha Đelešanu. A onda je naredio vladar da mu se dječak dovede. Kada je doveden, upitao ga je, sine, kako svojim čarolijama liječiš slijepce i gubavce i sve ove bolesnike? Ja ne liječim nikoga, nego Allah Đelešanuhu, on liječi, odgovorio je dječak. Kaže, je li ja? Upita, upitao je vladar. Ne, Odgovori dječak. Zati kaže, imaš drugog gospodara mimo mene? Upita vladar. Kaže, moj i tvoj gospodar je Allah. Odgovori mu dječak. Onda je i njega počeo mučiti vladar, sve dok nije kazao za onog monaha, koji je bio sebebom da on povjeruje Allahe Đelešanuhu i preko čega mu je Allah te barakva ta'ala dao sve ove mogućnosti. Onda je doveden i monah, pa mu je rekao vladar, poreci svoju vjeru. Kada je ovaj monah odbio to učiniti, uzeo je pilu i razrezao mu glavu na dva dijela koji su pali na zemlju. Zatim je slijepcu rekao da porekne svoju vjeru, pa kada je i on i ovaj to odbio, uzeo je pilu i njemu razrezao glavu na dva dijela koja su pala na zemlju. Onda je dječaku rekao da porekne svoju vjeru, pa kada je i on odbio to učiniti, poslao ga je sa grupom svojih ljudi na neku planinu i rekao im, kad se popnete na vrh, ako porekne vjeru, poštedite ga, a ako odbije da to učini, onda ga bacite s vrha te planine. Kada su ga odveli i s njim se popeli, na vrh planine, ovaj dječak je zamolio Allaha Đelešanuhu, Bože, spasi me od njih kako ti hoćeš. Brdo se zatreslo i svi su se survali i stradali, a dječak je, raspitujući se, došao do vladara koji ga je, kad je ušao, upitao. Šta je sa tvojim društvom? On je odgovorio. Allah uzvišenim je od njih spasio. Onda je s njim na lađi poslao drugu grupu i rekao im, kada se otisnete na pučinu, ako porekne svoju vjeru, poštedite ga, a ako ne, bacite ga u more. Kada su se otisli na more, dječak je zamolio, Bože, spasi me od njih kako ti hoćeš. Pa su se svi utopili a dječak se opet vrati i kad je ušao vladaru, upitao ga je vladar. Šta je sa tvojim društvom? On je odgovorio. Allah uzvišeni me od njih spasio. Zatim je ovaj dječak rekao vladaru. Ti me ne možeš ubiti dok ne uradiš što ti ja budem naredio. Ako uradiš ono što ti ja naredim, onda ćeš me ubiti. A ako ne, ne možeš me ubiti. A šta to trebam uraditi? Upita ga vladar. On mu reče, skupi sav narod na jednom mjestu, zatim zatime e, razapni na jedno stablo, a onda uzmi strijelu iz mog tobolca i reci, u ime Allaha gospodara ovog dječaka, ako to uradiš, ubit me. Tako je uradio, uzeo je strijelu, stavio je u luk, zategao i rekao u ime Allaha gospodara ovog dječaka. A zatim je odapeo, strijela je dječaka pogodila pravu sljepočnicu. Dječak je na mjesto gdje ga je pogodila strijela stavio ruku i umro. Kada je to narod okupljeni vidio, povikao je mi vjerujemo u gospodara ovog dječaka. Onda je naredio da se iskopaju jame, i u njima nalože vatre i rekao ko se odrekne svoje vjere pustite ga ako odbije da to učini gurnite ga u vatru svijet se gurao i utrkivao a jedna žena sa djetetom koje je, koje je dojila izgledalo je da se opire da padne u vatru pa joj je dijete reklo majko strpi se ti si na istini Majko, strpi se, ti si na istini. U predaji kod imam Nesaja se spominje, braćo, da je u jednom danu u tim rovima spaljeno 20.000 ljudi koji su povjerovali u Allaha Đelešanuhu. Te da se samo jedan jedini čovjek spasio, jer je pobegao na konju tako da ga nisu uspjeli uhvatiti. O ovom primjeru, dakle, cijenjena moja braća i poštovane sestre, svjedoči nam Allah te barake wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi i njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u svome sunetu. Sličnih primjera i načina kažnjavanja vjernika širom svijeta je u svakom vremenu bilo, a i dan danas ima I mi smo svjedocima sličnih stvari, ubijanja i pokolja, masakriranja i silovanja i svega onoga što se od zuloma i nepravde čini Allahovim te barak ta'ala dobrim robovima. Svakog vjernika dok čita ili sluša kazivanja ili vijesti o mučenju i tlačenju muslimana u ovom ili nekom prošlom vremenu, Obuzima ga s jedne strane žal za svojom braćom i sestrama, koji su potlačeni, koji se muče od strane i neprijatelja, a sa druge strane javlja se želja za osvetom. Želja za osvetom kako bi se uzvratilo na nepravdu i kako bi se zulumčari ponizili i kako bi ih kazna stigla. U ajetima nam nije došla vijest o kraju nasilnika koji su mučili vjernike i vjernice, o kojima nam je posvjedočio Kur'an časni.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 Imat će kaznu u džehennemu i imat će kaznu u ognju. Oni koji su spalili vjernike u rovima punim vatre, a nisu se pokajali, zasigurno bit će spaljeni na ahiretu. Zasigurno će biti spaljeni na ahiretu. A razlika na moja braći poštovane sestre, između ova dva spaljivanja je ogromna. Gdje je dunjalučko spaljivanje vatrom kojom kažnjava stvorenje u odnosu na ahiretsko spaljivanje vatrom kojom kažnjava stvoritelj Tebara Kvetala? Gdje je dunjalučko spaljivanje kojem brzo dođe kraj u odnosu na ahiretsko spaljivanje kojem nikada kraja neće biti? Nočko spalivanje uz čiju žrtvu je Allahu te bareke taala zadovoljstvo u odnosu na ahiretsko spaljivanje koje prati Allahu dželle dželešanuhu sržba. I kako uopšte praviti poređenje dunjalu i ahireta cijenjena moje braći i poštovane sestre. I svega onoga što karakteriše jedno i drugo. A pogotovo kada znamo da je dunjalu bezvrijedan kod gospodara svih svjetova, kao što je došlo u predaji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prolazio sa grupom ashaba pored nekog smetlišta na kojem je bilo bačeno jedno od gladi krepalo jare, koje je još usto bilo i odsečenih ušiju, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zastao i upitao ashabe radijallahu anhum koliko ovo jare vrijedi kod vas? Pa su rekli ashabi, Allahov poslanić. Ono i da je živo u ovakvom stanju ne bi vrijedilo ništa. A kamo li što je mrtvo? Pa je na to rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam Le dunja ahvanu ala Allahi min hada ala ahadikum. Doista, ovaj dunjaluk je još bezvredniji kod Allaha nego što je ovo u vašim očima. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala, nestez billah, وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون A da neće svi ljudi postati nevjernici, mi bismo krove kuća onih koji ne vjeruju u milostivog od srebra učinili. A i stepenice uz koje se penju i vrata kuća njihovih i divane na kojima se odmaraju i ukrase od zlata bismo im dali jer sve je to samo uživanje u životu na ovome svijetu a onaj svijet u gospodara tvoga bit za one koji budu njegova naređenje izvršavali a njegovi zabrana se klonili. Što se tiče Dunjaluka, on je prezren kod Allaha Đelešanuhu. Pa kako da ga kao takvog da kao nagradu bogobojasnima? Ili kako da učini kaznu na njemu potpunom kaznom za nevjernike? Kaže uzvišeni وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين jer sve je to samo uživanje u životu na ovome svijetu a onaj svijet u gospodara tvoga bit će za one koji budu se njega te barek vatala bojali iskreno zato uzvišeni kaže neste nastezbilla la jagurrannaka taqallubu alladine kafaru fil bilad متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد Nekate nikako ne obmanjuje to što oni koji ne vjeruju po raznim zemljama putuju. Kratko uživanje, a poslije džehennem će biti mjesto gdje, gdje će boraviti. A užasno je to prebivalište. Zato cijenjena moja braćo i poštovane sestre, poručujemo svakom kafiru koji se danas ili u bilo koje vrijeme naslađuje čineći nepravdu vjernicima, da će mu to jako kratko trajati. Pa da to bude 60 ili 70 ili stotinu godina, ali koliko će provesti u kazni? Kada nastani vječiti dom u kojem će vječito biti kažnjavan vatrom džehennemskom, Pitaće ih Allah te barek ve taala. Kale kam labithtum fil ardi adad sinin? A koliko ste godina na zemlji proveli? Pitaće ih Allah dželle vala. Kalu labithna yawman aw ba'da yawm. Pa će reći proveli smo jedan dan ili dio dana. Fes'alu e, l'ad din. Pitajte, pitaj, ono, one koji su, koji su brojali. Pitaj one koji su brojali. Kale ille bitum illa kalila. Pa da, kratko ste proveli. Malo ste, jako ste malo bili. Lau ennekum kuntum ta'lemun. Ali da ste samo vi to znali. Da ste vi samo znali kako je kratko to što ste izabrali da u tom vremenu živite kao kjafiri, kao zulumćari i nepravednici i da sijete nered po zemlji? Afa hasibtum annama halaknakum abathan wa annakum ilayna la turja'un? Pa će im reći, reći Allah Đelešanuhu, zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da nam se nećete povratiti? Tu će im, cijenjena moje braći, poštovane sestre, doći istinska kazna. Zato su spušteni ajeti poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, da preko njih vjernici saznaju za istinitost ovih priča i za istinitost obećanja i kazne koja čeka zulumčare i oholnike i tiranine. Inna ilajna i jabehum, thumme inna alajna hisabehum. Nama će se oni vratiti, kaže uzvišeni a zatim pred nama račun polagati. A zatim pred nama račun polagati i kaže uzvišeni te bareke wa ta'ala nestezbillah وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ thumma Allahu شَهِيدٌ ala ma يَفْعَلُونَ Bilo da ti pokažemo dio onoga čime im prijetimo, bilo da ti dušu uzmemo, nama će se oni vratiti i tada će Allah biti svjedok za ono što su učinili. Tada će Allah biti svjedok za ono što su učinili. Zato je velika povuka u tome što je Allah azza azzawajal bio svjedokom svemu onome što su oni činili. Što je Allah djelješanuhu svjedokom svemu onome što oni čine i što ništa od toga nije niti može biti skriveno Allahu azza azzawajal. On je sve to vidio i sve mu svjedok bio. Ali Allah uzvišeni ostavlja ljude do određenog roka. Kao što uzvišeni kaže, te barak vatala, فَذَرْهُمْ يَهُودُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمُهُمُ الَّذِي يُعَدُونَ Zato ih ostavi neka se i življavaju i zabavljaju dok ne dožive dan koji im se prijeti. Pa pogledajte cijenjena moja braćo, kakav će im biti njihov hal i njihovo stanje. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala nestezbila يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون dan u kome će žurno kao da kumirima hrle iz grobova izići. khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla oboreni pogleda i poniženjem oprovani zalika al-yawmu alladhi kanu yu'adun to će biti onaj dan koji im se stalno prijetilo tako će njihov pogled svo vrijeme gledati u njihovu kaznu tog dana će njihovi pogledi biti skrušeni a njihova oholost bit će ponižena. Subhanallah, ono što danas ne mogu zamisliti, snaći će ih u tom danu. Stoga, cijenjeni vjernici, neka svako uzme pouku iz istinitih događaja i neka ga ne zbunjuje to što vjernik na ovome svijetu živi među druge ljude život, život kojim je Allah Đelešanu odredio i što umire kao što umiru i drugi ljudi, kao onako kako im je Allah Đelešanhu odredio. Jer Dunjaluk, na moje braći i poštovane sestre, nije kuća nagrade, već je kuća rada i truda, a Ahiret je kuća nagrade, a nije kuća rada. Zato onaj ko hoće da se spremi za Ahiret, mora se okrenuti radu i trudu za taj Ahiret i ne tražiti nagradu na Dunjaluku, već tražiti nagradu za Ahiret. Jer kada promijeni i pređe sa ovog na budući svijet, više nema rada, niti mogućnosti da se nešto promijeni. Pa je razuman onaj ko u životu na ovome svijetu se predao radu i ulaganju napora da bi stekao ahiret u kome će naći zadovoljstvo svoga gospodara Tebara Kvetala. A Allah Đelešanuhu nas je obavijestio o dijelu kazne kojom je još u životu na ovom svijetu kaznio neke narode zbog njihova kufra i nereda kojeg su na zemlji činili. Tako je uzvišeni uništio narod Hud a.s. i narod Hud a.s. i narod Salih kao i mnoge druge narode o kojima nas je obavijestio i o kojima nas nije obavijestio. Uništio je Faraona i Karuna i Hamana i Ebu Džehla i mnoge druge. Ali ovo je samo dio kazne koja ih čeka i koja će se upotpuniti na sudnjem danu na Ahiretu. Jer na Dunjaluku, cijenjena moja braćo, kao što se ne može nagradu upotpuniti, upotpuniti tako se ne može ni kaznu upotpuniti. Zato je ahiret mjesto na kome će ljudi dobiti dobiti u potpunosti svoje nagrade, bilo da se radi o dobru, bilo da se radi o zlu. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء ati nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici. On im samo pušta do dana kada će im oči ostati otvoreni i kada će žureći uzdignutih glava netremice gledati, a srca će im prazna biti. A srca će im prazna biti. Cijenjena moja braćo i poštovane sestre, iz ovih riječi Allaha te barek wa ta'ala i poslanika sallallahu alaihi wa sallam trebamo uzeti pouku i ono s čime ćemo se ojačati na putu ka svome gospodaru azza wa džel. Imati sve ove stvari na umu, stalno, stalno ih se sjećati i čitati ove događaje i druge događaje i vijesti iz knjige Allaha Đelešanu i sunete poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kako bismo u, vremeni, u vremenu iskušenja znali kuda je pravi put i gdje su njegove granice i kako bismo mogli prebroditi i podnijeti ono sa čime se srećemo u ovom i u drugim vremenima. Jer nema sumnje da svaki mu'min nosi ranjena prsa zbog onoga što se danas dešava sa muslimanima širom svijeta. Da svaki mu'min koji je iskreno povjerovao Allaha Đelešanuhu pati zbog onoga što se čini nad nedužnim muslimanima, nad nejakima i slabima, ženama i djecom od zuluma i nepravde i nasilja. A većina muslimana je danas u prilici da ne može pomoći fizički svojoj braći i svojim sestrama. Zato se vraćamo na ove primere da bismo uzeli pouku i da bismo vidjeli da je sunet Allaha Đelešanuhu takav. Da je sunet Allaha te Tebara Kevatala takav na njegovim stvorenjima. I da nekada će se dogoditi sa muslimanima upravo takve stvari da će mnogi izgubiti svoje živote na ovakav ili neki drugi način, ali glavni cilj će ostati zbog kojeg se to radi i on će biti očuvan uz Allahu Đelešanhu pomoć, a on je da se ostane na vjeri Allaha Tebarek Vatala i da se ostane na stazi Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. sallam. Stoga cijenjena moja braćo, ono što je pred nama jeste neizvjesnost i niko od nas ne zna šta nas od iskušenja na ovom putu čeka. Ali kada se družimo sa Allahom knjigom i sunetom poslanika sallallahu alaihi wasallam, zasigurno sve što dođe na ovom putu kažemo Alhamdulillahi Rabbil Alemin. Molimo Allaha Đelešanuhu da nas ne iskuša onim što ne možemo podnijeti. Ali smo svjesni u potpunosti da je to put vjernika i da je to put onih koji su dragi Allahu Đelešanuhu put na kome on hoće svoga roba da proveri da ga očisti i da ga navede da čini ona djela s kojim je on azzawajal zadovoljan da bi ga nagradio visokim dženetima i visokim položajima u dženetu. Stoga cijenjena moja braći i poštovane sestre, put ka Allahu Đelešanuhu i njegovom zadovoljstvu jeste trnovit i jeste težak u svakom vremenu. I kao što je onaj monah rekao onom dječaku sine ti si postao bolji od mene i sada ćeš neći na iskušenja svako onaj ko popravlja svoj hal i ko se trudi da u svakom narednom danu bude što bolji rob Allahu Đelešanuhu bez sumnje takav će ispred sebe nailaziti na iskušenja za koja treba biti spreman da ih podnese, ali kada bude spreman i kada bude ispravno shvatio poruke Kur'ana i sunnata Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem za sigurno lakše će mu to pasti i lakše će se, lakše će se ponijeti u svim datim situacijama i isploviti uz Allahu Đelešanu u pomoć, a da ne bude poljuljan ili da ne odustane od vjere Allaha Đelešanuhu. I svjetlih primjera imamo od vremena ashaba radijallahu anhum pa do današnjih dana za svakoga onoga ko čita riječi Allaha Tebareka Ta'ala sunet poslanika sallallahu alaihi wasallam i istoriju Islama i muslimana. Molim Allaha Đelešanuhu da ono što smo čuli i što smo rekli večeras učini korisnim za nas da nam to upiše u naše dobra djela da uzmemo pouke iz toga da se s ovim ojačamo na putu k Allahu te barek ta'ala i da u narednom periodu radimo na tome da budemo spremni inša Allahu ta'ala za sve ono što može se pojaviti na putu k Allahu dželle Allah. Molim Allah te barek ta'ala da vas svi obilno nagradi. Molim ga azza wa jel da sve muslimane vrati Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alejhi wa sallam. Molim Allaha uzvišenog da nam znanje poveća, da nas uputi na dobra djela i da na naša dobra djela podari i pokloni još dobrih djela da nam i sačuva za sudnji dan da je učini štitom od vatre džehennemske. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe, da nam pokrije mahane i nedostatke, da naše srce zaveže za Kur'an i sunnet, da ovaj din omili u našim grudima i da ga ulepša u našim srcima, da budemo ponosni zbog njega i da se ne krijemo zbog njega, već da znamo da smo mi gornji i da smo mi oni koji smo vrijedni kod Allaha Đelešanuhu, a da su Allahovi neprijatelji bezvrijedni kod gospodara svih svjetova i da zbog toga nikada nećemo se osjetiti nižim zato što smo malobrojni i što nemamo vlasti i što nemamo snage i što nemamo kapitala kao što to imaju Allahu Đelešanuhu neprijatelji, ali mi ćemo se truditi, inša Allahu Teala, da sve ono što danas nemamo, a što su imale prve generacije, da pribavimo, a to će doći kada ispunimo šartove koje je postavio Allah Đelešanuhu, njegov poslanik sallallahu alaihi wasallam, kao što je Allah Đelešanuhu omogućio ashabima i tabiinima i generacijama nakon njih. Pa kada su, da, kada su ispunili šartove, došlo je sve to u njihove ruke. Molim Allaha te barakve ta'ala i da, na, da nama omogući to i da nas iskoristi prije naše smrti u pomoć svojoj vjeri. Molim Allaha Đelešanuhu da pomogne muslimane širom svijeta, da pomogne džihad i muđahide, da im broj poveća, da im poda snage na snagu koju imaju. Molim ga Azza wa Đel da im korake učvrsti na njegovom putu. Molim ga Tebara Kratala da nas usafiju njihove safove, da nas sastavi u najbolje društvo u životu na ovom svijetu i da nas proživi među najbolje njegove robove na sudnjem danu. Molim ga te, Baraka Tala, da nam posljednje riječi u životu na ovom svijetu učini riječi šehadeta. La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله